المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ظهر قبل الله جل شانه ودنس مسلوات السلام نفسني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم تاج أزوشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كي برويته بويته سأل الله جل شانه اسنسكم بغو بيازن شو إلا مويته أمرتي وسن كوبراغ مسلمان الله سبحانه وتعالى مني لرم دابا ريشت وابنشم كوكراني إذا ناسوشني أدني كي كدا سرزيجو سوقو sličnog mjesta raziđu se, da su njihovi grijehi oprošteni. Kao što je došlo u vjerodostojnim hadisma Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, između ostalo koji bilježi ima muslim u svom sahihu, da svaki put kada se neka skupina okupi da bi učila Allahu u knjigu, da i natkriju meleci, da se Allahov rahmet i njegova milost spusti nad njih i da im Allah oprosti njihove grijehe. Mi smo bili u tumačenju prvih ajeta sure Al-Baqara. Prve kuranske sure nakon Fatihe, u stvari prvih ajeta te sure nama poznati kao Alif Lamim. Prvih pet ajeta te sure koji se, tako da kažemo, nekim prilikama uče, a to je Alif Lamim i al-kitabu la rajba fi tako dalje. I došli smo do zadnjeg ajeta ove sure protumačili smo tako rekli smo da je značenje Alif Lamim po mišljenju velikog broja, broja mufassira da samo Allah Đelešanu zna značenje toga i da to spada oni mali broj ajeta koji su nejasni. Zatim, ذلك الكتاب لا ريب فيه da je ovo knjiga u kojoj nema nikakve sumnje da nas Allah Đelešanu na samom početku obavještava i daje nam do znanja da je ovo knjiga u kojoj nema nikakve sumnje i da vjernik takav stav treba prema njoj da zauzme, da prihvata sve što mu dolazi od naredbi i zabrani, a da nimalo u to ne sumnja. Zatim, Valla Đalešanu kaže da je to uputa bogobojazni i zatim da se ovdje spominju upute ti bogobojazni. Pa da Allah Đalešanu kaže da su oni koji vjeruju u koji obavljaju namaz, koji daju zekar i tako dalje. I na kraju, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ovi, to jeste oni kod koji se nađu pomenute osobine. To jeste opisani spomenutim osobinama, oni su na uputu svog gospodara. Danas imamo, kada ljudi tvrde ovi oni da su na pravom putu. Svak za sebe misli tako da kažemo da je na pravom putu. Međutim, ko je na pravom putu? Na pravom putu je onaj koji ni na onome na, što, na čemu mu je Allah je Đerlešanu, što mu je Allah je Đerlešanu ostavio u asijat, ostavio u emanet. Pa Allah je Đerlešanu kaže ovim, to jeste opisani malo prije, oni su na uputi od svog gospodara. Što znači da je na uputi onaj koji kaže, kaže, Allah kaže poslani. Nema treće stvari. Jer kao što kaže Ibn Qayyim, ala ilmu kala Allahu, kala Rasulu, kala sahabu. Kaže, znanje je, kaže Allah, kaže poslani, kaže ashabu. To jeste i shvatamo ovu vjeru onako kako su to shvatile prve generacije muslimana. Znači, ashabi Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, kao što nam je na kraju krajeva i došlo u velikim, tako da kažem, u velikom broju vjerodostojnih hadisa, da nam Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, kaže da se držimo prvih generacija. Pa kaže Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, najbolja generacija je moja generacija, zatim oni koji dolaze, zatim oni koji dolaze. To se misli na ashabe, tabiine i tabiine. To su te prve tri generacije muslimana na koje mislimo kada kažemo salafu salih. I kao što kaže Imam Šafi, rahmetullahi alaihi, u svojim stihovima čije značenje, da je znamo kaže Allah, kaže poslanik, a sve mimo toga to su vesvese šeitana. Zatim Allah našanu kaže va i humul muflihun. I ovi, također pomenuti ovim osobinama, oni su odani koji su uspjeli. Misli se ovdje kao što kaže veliki broj mufessira, kao što između ostalo kaže Ibn Kesir rahmetullahi alaihi u svom oni koji su uspjeli i na dunjaluku i na ahiretu. I to smo govorili kada smo tumačili Elif Lami, da vjernik ne može da bude, tako da kažemo, ponižen na dunjaluku. Nego ako je na uputi, to podrazumijeva da vjernik bude ponosan, da ima ponos na dunjaluku. A isto tako Allah Đalešanu će mu dati ponos na ahiretu znači da ćemo dati ponos na ahiratu, znači da će ga uzdignut iznad nevjernika. Znači da mu dati stepene i da ćemo dati ono što neće dati drugima. A znamo na kraju krajeva ono što je od osnovnih stvari akaida, akide, šta na ahiratu čeka vjernike, a šta je tako čeka nevjernike. I zato iz ovog znamo da svaki čovjek, svaki vjernik treba da zna da nema uspjeha u dunjavučkom životu osim sa Allahom uputom, osim sa Kur'anom i sunnetom. I tako svaki mladić treba da zna da neće biti rahat, da neće biti sretan, osim ako bude sredio Kur'an i sunnet Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. I spomenuli smo riječi šeha Islama ibn Taymiyyah rahmetullahi alaihi kada kaže kaže neće ući u džennet na ahiretu onaj koji nije ušao u džennet na dunjalu. Misli se ovdje džennet zadovoljstva. Znači da čovjek u svojim prsima osjeti taj rahatluk i taj ugodan život kao da kaže, da kaže sebi ako je vaku u džennetu, onda je zaista to Neće čovjek u svojoj porodici biti rahat, tako da kažemo, sa svojom ženom, sa svojom djecom, osim ako bude slijedi uputu Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Jedno društvo koje ima nadara, neće biti, tako da kažemo, na uputi i neće uspjeti, osim ako se ne budu držali Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I ovo je otprilike tako da kažemo sa ovim završavamo tumačenje ovih prvih pet ajeta sure al bakare gdje tako da kažemo daju nam se osnovne smjernice za život jednog vjernika. Sada, uz Allahu Đelešanhu pomoć nakon ovih ajeta prelazimo na jedan ajet iz sure al-Hujurat. To je tako da kažem jedna kraća sura u kojoj se spominje dosta lijepih adaba, dosta lijepih normi ponašanja. Pa tako da u nekim zemljama arapskog svijeta ima se običaj da se mala djeca prvo uče ovoj suri. Da roditelj, babo, majka, hođa u mejtefu, da prvo dijete na pamet uči ovu suru. Zato što se u ovoj suri spominju adabu prema Allahu, adabu prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, adabu prema muslimanima i tako dalje. Od onih adaba i od onih ajeta, normi ponašanja koje je došlo u ovoj suri, jeste da nam Allah žele šanu kaže innama al mu'minune samo su vjernici braća. Samo su vjernici braća. Što iz ovog vidimo, a što vidimo iz drugih kuranskih ajata i hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, šta? Da se traži od nas, da se traži od zajednice muslimana, od onih koji kažu La ilaha illa Allah Rasulullah, da šta? Da budu jedna jedinstvena zajednica. Da budu kao što su braća od jedne majke. Jer u ovom ajetu Innama al-mu'minuna ihva, Mufesir kažu da je to al-isti'ara ili tashbih, da je to poređenje. Kakvo poređenje? Da Allah Đalešanuhu vjernike, oni koji su svojim jezikom povjerovali, na čim se djelima vidi Islam, da ih poredi sa braćom koja su od majke. I znači kao što braća, tako da kažemo, trebaju da imaju, tako da kažemo, taj prirodni odnos jedan prema drugome, tako isto vjernici treba da znaju da trebaju da imaju odnos jedni prema drugima kao da su braća. Tako da kažemo koliko god da se razišli, koliko god, tako da kažemo među njima bilo i griješnika, opet dok su god oni mu'mini, oni moraju da imaju odnos jedni među drugima onako kako ćemo sada objasniti. I zato dok je god čovjek musliman, mora da se njemu, prema njemu ponašaš onako kako to zahtjeva od tebe Kur'an i sunnet. Međutim, kada taj čovjek izađe iz okvira Allahove vjere, tek tada se traži od tebe da se ponašaš prema njemu drugčije. A dok, god za čovjeka tvrdiš da je musliman i da nije izašao iz vjere, mora da se prema njemu ponašaš kako? Kao prema jednom vjeru. Osim ako za njega smatraš da je izašao iz Allahu i Đalešanu vjeru. A mi smo tako govorili na predavanjima da čovjek ako može ući u Allahu vjeru, da isto tako može da izađe iz njih. Određenim riječima, određenim govorom, određenim djelima da izađe iz Allahu i Đalešanu vjeru. I zato postoje određeni pravci, određene sekte za koje su islamski učenjaci rekli da su otpadnice od i tako Imam Gazali, rahmetullahi alaihi, ima jedno lijepo malo djelo koje se zove Fejsaru tefriqa bejna islami wa zandiqa u kojem je objasnio razliku između imana i kufra. I koje su to stvari, koje su to riječi, koje su to djela koje izvode čovjeka iz vjeri. Ali naša pojete da ovdje kažemo da dok za nekog tvrdimo da je vjernik, da moramo prema njemu da se ponašamo kako s ovom kuranskom A to je kao da smo braća. I zato samo vratimo film i vidimo kako to braća i sestre da kažemo od jedne majke ili polubraća možda. Kako trebaju da se ponašaju, tako isto trebaju vjernici međusobno da se ponašaju. Međutim, draga braćo, danas, nažalost, su muslimani najdalje od ovog što se zove jedinstvo, što se zove bratstvo. I koliko sam puta, subhanallah, slušao naše šeha Abdul Nauta, da mu Allah Đelešanu podari džennet, da je govorio da je najveći problem muslimana danas zato što su muslimani razjedili. I da je najveći, kaže, danas problem što muslimani jedni drugima podmeću zamke, podmeću spletni, i tako dalje. Tako da i kada je u pitanju širenja Allahom vjere drugima, to ne može da se desi. Ne možemo da pozivamo druge u Allahu vjeru, zato kaže što jedni drugima podapnijemo. Jedni drugima pravimo spletke, jedne drugi potvaramo. Govorimo riječi koje su daleko od islamskog hlaka. i zato nema napretka u našoj vjeri. Jer mi je tako znamo da mi pored toga što smo vjernici, sa vjerom u Allaha Đalla jednog jedinog. Da ne smijemo da se zadržimo za da je to privatna stvar, nego moramo da druge pozivamo. I vidjet ćemo ovdje izgovora imama Gazali, rahmetullahi alaih. kada govori kakva je tvoja obaveza prema griješniku. je da ga podučiš, da ga zovneš, da dođe i on, tako da kažemo, tamo gdje se obožava Allah Đalla Đalaluhu, jedan jedini. Međutim, kažemo, kada su ljudi ostavili, kad su se udaljili od nauke Kur'ana i sunnata i kad smo ostavili ona objašnjenja koja nam je ostavio Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, desili su se stvari kako su se desile. I mi trebamo da znamo da je razilaženje među islamskim učenjacima bilo. Ashabi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam su se razišli. Poslije toga su se imami razišli. Međutim, uvijek su jedni od drugima imali lijepo mišljenje. uvijek su jedni druge hvalili i jedni o drugima govorili šta pohvalili. تقوى رزير الشوز ابو حنيفة او تقوى سمام مالك امام مالك شافي وشافي اس احمد امي تقوى دلي امام احمد يؤتي وكد امام الشافي بيه دقو اوتي الاربع الله امو يسوى يكوى سبا المسهب رزيلا زي يسوى ادنيا اكاجو امام شافي كجدو لزيت احمد وني يتوى اوتي دو لزيت اي بسيتشي رزيلا زي يتسى وكاجو امام شافي رحمة الله عليه مستهو قالوا يزورك احمد فتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله رجل سمي posjećuje te Ahmed i ti njega posjećuješ. Rekoh mu, kaže lijepe osobine ne napuštaju njegovo mjesto. In zarani fe bi fadlihi, wa in zurtuhu fe li fadlihi, wa li fadlu fil halejni lahu. Kaže, ako me posjeti, to je njegovom dobrotom. Ako ga posjetim, to je radi njegove dobrote. A kaže, dobrota u oba dva slučaja ide njemu. A dobrota u oba dva slučaja idu njemu. I pogledajte, subhanallah, kako Ovi koji su se razilazili, tako da kažem, u načinu obavljanja namaza, u načinu obavljanja hađa, davanja zakata, posla mjeseca Ramazana, pogledajte kako su imali ponašanje jedni prema drugim. Subhanallah da ova imam koji je jedan od imama muslimana, imam šafija. A znamo li imam šafija? Kaže ovako za imama Ahmeda. Pa da Bog do sljedbenici imama Šafi, imama Ahmeda i drugi imaju ovakvo mišljenje jedni o drugima i bilo koji oni koji se raziđu kao što je to imala velika ulema. A pa tako rekli smo, znači da ćemo pogledati malo i da u ovom kuranskom ajetu vidimo da Allah Đalešanu traži da od nas, od nas da jedni drugi budemo kao braća. I Imam Ghazali, rahmetullahi alaihi, veliki islamski učenjak u svom dijelu Ihya din, ima jedno veoma, ima veoma, veoma lijep govor kada je u pitanju bratstvo i kada su u pitanju odnosi obaveze i prava koja imaš prema svom bratu muslimanu. Pa se zato htio da to komentar ovog ajeta bude upravo ovaj govor imama Gazalija iz njegovog dijela Ihya ulumidin. Pa tako imam Gazali, rahmetullahi alaihi, navodi ovdje al-hukuk, tako da kažemo obaveze koje čovjek dužan prema svom bratu muslimanu. Oni ovdje navodi osam. Međutim, ja ću spomenuti samo nekoliko, jer kada bi ostali na komentaru svi uzelo bi vremena i vremena, pa tako inša i ta'ala da se zadovoljimo samo sa nekim od tih osobina, kako bi nam inša Allah bilo dovoljno i kako bi uzeli i da razmišljamo o njima. Tako jedna od osobina Kaže Imam Gazali, jeste al-haqqu thalithu ala lisan. Kaže obaveza koja je čovjek obavezan svojim jezikom. Znači šta si ti obavezan svojim jezikom prema svom bratu muslimanu? Pa tako kaže, prvo je obaveze koje se vežu za, vežu za samu šutnju. Znači određene stvari si dužan da šutiš kad je u pitanju tvoj brat musliman. Pa tako kaže to je kada je u pitanju gibet. Odnosno da ne spominješ svog brata u njegovom prisustvu, u njegovom odsustvu, osim samo po I kažem, spominjanje toga, je normalno znamo da se zove nešto što je gibet. A znamo u Koranu i sunnetu od Rasula alaihi salatu wasalam da je to jedan od najvećih grijeha, da je to minel al-kebair, da je to od velikih griha, Ne znači da nije mali griha, koje tako da kažemo brišu dobra djela, nego kad se kaže veliki grijeh misli se grijeh gdje se od traži velika, velika tauba, da ih učiniš sa svim onim šrtovima koje je spomenuta, da bi došlo kada Allahom Đalešanu, a da sa sobom nemaš to grijeh. Međutim, na način čovjek da se riješi toga? A to je, draga braćo, znači da mi budemo u džami, da obavimo namaz, svi smo u jednom safu, u dva safa, u tri safa, i onda poslije toga izađemo i govorimo ružno jedni o drugima. Naprimjer, kažemo e, svidi onoga kakav je, e, svidi da onoga kakav je, e, svidi onoga kako Sve tako govorimo, tako da kažemo dok pijemo kafu, dok čenkimo i tako dalje, dajemo komentare kakav je ko. Znači, kao da se ti na uzu billahi ta'ala postavio sebe na mjesto suca ispred Allaha Đalešanu i kažeš za drugog kakvog je vjerovan, ili kako je din ili islama, i kako je din imana, i tako dalje. Međutim, ovdje imam Gazali, rahmetullahi alaihi, nam spominje neke stvari koje ako stavimo u svoju glavu, znaćemo kako to da riješimo. Pa tako kaže prva stvar, kaže, an tutalja ahvala nafsik. فإذا وجدت فيها شيء واحد مذموما فهون على نفسك ما تراه من أخيك kaže prva stvar kaže da kada vidiš kod svog brata nešto što je ružno ili nešto što te navodi da o njemu govoriš ili da loše misliš i tako dalje kaže vrati se na samog sebe Pa kaže, pogledaj prvo kakav si ti. Kaže, pa ako kod sebe nađeš nešku osobinu koja je loša i koja je ružna, kaže, onda nemoj o njemu govoriti. Nego kaže, kao što ti ne možeš da se riješiš te loše osobine, kaže, isto tako nađi njemu opravdanje da on ne može da se riješi od te osobine. I onda će da kaže, biti načisto. Znači, kada vidiš svog brata da čini ovo ili da čini ovo ili čini ovo, znači, kako Allah Đelešanu traži od nas u zajednice muslimana da budemo. Umjesto da mu kažeš, pogledaj kakav si Jer zada će svako od nas je šta? Da očisti svoju dušu, da očisti svoja djela. Da njegova djela budu u skladu sa Kur'anom i sunnetom Allahu od poslanika alaihi salatu wasalam. Pa tako da čovjek ne čini osim što mu je Allah žel našanu naredi. I da se kloni svega onoga što je Allah žel našanu zabrani. Da čovjek u svojoj mladosti, u svojoj starosti bude Allahu žel Đalešanu vojnik. Da izvršava samo Allahove naredbe, a da se kloni svega onoga što mu je Allah žel našanu zabrani. To je tvoja zadaća i ništa drugo na dunjalu. I da kada te Allah žel našanu proživi, pred svim stvorenjima da te ne osramoti pred njima, nego da te uvede u džennet i da budeš odani koji su prije svega čovjek da se trudi da bude odani i koji su ušli u džennet bez polaganja računa. Pa da bude odani i koji nikako nisu ušli u džehennem. Da nas Allah šanu sačuva od toga. Neka čovjek subhanallah pomisli pa kaže, ma hajde Boga kaže jedan, dvije, dva, ma šta je to, kaže malo u džehennemu biti. Auzu billahi Da čovjek pogleda samo ovu dunjavučku vatru. Da vidi kakva je. Pa da vidi može li da, da je trpi. Pa da onda vidi kakva je tek džehennemska vatra. A nakon koliko stotina hiljada godina se spominje da će prvi stanovnici džahennama izaći iz džahennama. Ko što me spomenuo Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, da će stanovnici džahennama koji su vjernici, a koji su radi svojih grijeha ušli u džahennam, da će kaže izgarati, kaže sve dok ne budu poput uglja. I kaže da onda kada izgore kada budu, kaže mislu faham. tako se spominju hadisu, poput uglja. Kaže Allah Đalešanu će spustiti kišu života i oni će ponovo nikati. Može li čovjek sebe da vidi u toj poziciji u džahennamu u vetri? Da gori, i gori dok se ne bude poput uma, subhanallah. Da čovjek to ima na umu. Da li sebi dopusti da učini ovaj ili onaj grijeh? Subhanallah, redi jednog grijeha, Allah za lašanu svog groba može da uvede u džahennem. I zato uvijek vjerni vodi računa o samom sebi. I zato kada vodi računa o samom sebi, ne gleda na drugi. Ne gleda na druge kakvi su, nego se pozabavio samom se I kaže uvijek, subhanallah, nije mi dovoljno vremena koliko ima da sredim svoj hal, da sredim svoje stanje. Treba doći pred Allaha, treba doći čista srca. Srce koje nije vezano za stvorenja, nego koje je vezano samo za Allaha, koja voli samo Allaha, koja robuje samo Allahu, koja se rađuje samo od Allaha. Subhanallah, čovjek budi računa o I kažemo, ponovo, kada čovjek to stavi u svoju glavu, Neće imati vremena da vodi računa o čemu o drugima. I zato imamo osobinu jednu, tako da kažem u našem odgoju, koje se zove tevado. To znači poniznost. Da svaki vjernik prema vjerniku bude ponizan. Allah u svom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kad su pitani vjernici naređuje da bude ponizan i kaže budi ponizan prema vjernicima. Subhanallah, Allahu poslanik. Allah Đalešanu je Allahovo stvorenje koje je ikada stvoreno. Naređuje mu da bude ponizan prema vjernicima. Subhanallah prema kome? Prema onima koji su do da kažemo, obožavali kipove i sada ušli u islam. I prema njima ti naređuje da budeš ponizan, subhanallah. A kako tek onda vjernici jedni prema drugi treba da budu ponizni? I rekli smo, možda smo to definisali. Ali islamski učinjaci, kao što je, na primjer, imam Kušeiri, u svojoj poznatoj Risara Kušeirije, kaže da je tevabo jedna od definicija. Kaže da kad se nađeš u jednoj zajednici muslimana, kaže da sebe smatraš najgori među njima. Da sebe, na primjer, e, što znači sad tawadu za nas? Znači da pogledamo sad, eh, sve evo koji ima sada. I da svak za sebe kaže, Wallah, ja sam najgori ovdje. Jer, subhanallah, ja sam najgori ovdje. Zbog čega? Zato što možda svo ovo moje braći, tako da kažem. Evo da kažemo da ja, na primjer, razmišljam. Da kaže, ova moja braća, među njima ima možda neko koji griješi. Međutim, subhanallah, Allah se njemu može smilovati i uvez ga A da sam ja ne znam na kojim deređama, Allah Đalešanu me može iskušati, pa da učini pred, sva, pred kraj svog života neko loše djelo, pa radi tog djela da uđe u džer. I zato vjernik smatra da šta? Da su drugi bolji. I čak kada vidi griješnike, kaže šta? Imamo na hadis vjerodostan da kaže Allahu poslanik alaihi salatu vesselam: "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-janna hatta yakuna baynahu wa bayna al-jannati shibra." Kaže jedan od vas će raditi djela sa stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta bude koliko upita Allaha. Kaže, pa, pa će ga presnići ono što je u knjizi. Allahu kada će ga presnići? Ja tako? Allah Đelešanu ga nije prisilio. Nego učinit će neka djela, pa će, kaže, učiniti djelo stanovnika džahennama, pa će ući, kaže, u džahennam. Subhanallah. I tako vidi koliko god da čini da je pokoran prema Allahu Đelešanu, kad čini pokornost, boji se za to svoje do, dobro djelo. Da će mu Allah Đelešanu primiti. Da li ih od nas, draga braćo, zna da sad ovu jaciju što smo klanjali, da nam je Allah Đelešanu primio. Nego svi strahujemo i nadamo se. I zato kaže jedan od islamskih učenjaka, ko što navodi imam Gazali, rahmetullahi alihi, uhija ulumidin, kaže, vallahi, kad bi znao da mi Allah Đelešanu i samo jedno subhanallah što sam izgovorio prihvatio, kaže, poželio bi da umrem. Ali ne znam ni to jedno subhanallah. Da li Allah Đelešanu prihvatio? Da li Allah Đelešanu primio od mene? I kako mogu onda da hodam na dunjalku ponosan i da kaže, eh, ja sam u stanovnika žene. A kada čovjek ponizi svog brata muslimana, to znači kao da kaže, ja sam u stanovnika žene, a ti si poslanika džahennama, subhanallah. Može to čovjek da čini. A dok dalje se, kaže i zaista će jedan od vas činiti djela od džahennama, subhanallah. Dok između njega i džahennama ne bude koliko? Ha? Opet ne bude lazak. Kaže pa će učiniti dobro djelo, pa će ući u džahennama. Subhanallah, pogledajte Allah. I zato vjernik uvijek se boji za sebe. Da je stanovnika džahennata ili stanovnika džahennama. I vodi računa o sebi. I sve toga sprečava da vodi tako da kaže. I subhanallah, kad se ova osobina nađe kod čovjeka, tako da kaže Allah Đalešanu će ga uzdignuti. Allah Đalešanu će ga uzdignuti. Jer čovjek ne može biti, tako da kažemo, neće uspjeti sve dok ne bude šta, dok se ne ponizi dobro. I zato kaže Ibn Ata Allah Iskandari u svojim lijepim stihovima, kaže, idin vujudeke fi Kaže, ukopaj sebe u zemlju nepoznanosti. To jeste dobro sebe zakopaj dobro, dole u zemlju. Jer kaže, nije niklo, nije dalo plod, osim ono zemlje koje je šta duboko zakopano u zemlju. I tako čovjek je sebe dost ponizi prema drugim muslimanima, tek će se tada vidjeti tragom njegovog imana islama. A dok god hoda i sebe smatra šepom, ovog smatra vakim, nema od njegovog islama imana ništa. Nema potpunosti Islama i nema potpunosti imana. I zato svi ste čuli za imama Nebavija, rahmetullahi alaihi, jednom velikog islamskog učenjaka. Subhanallah, imam Nebavi je pisac one knjige Rijadu Salihin, svi je znamo je tako. Nema, ja mislim, muslimana na svijetu da nije čuo za Rijadu Salihin. Zatim njegovo djelo El Azkar i druga njegova poznata djela. I dok imam Nebavi, tako da kažemo, živio i radio u Damasku, bio subhanallah bogobojazan. Nije htio da jede nikakvu hranu iz Damaska. Zato kaže što je danas je kaže sve to uzelo, sve su vladari na nepravedan način uzeli vakupe i kaže ja se bojim da jedem to. Nego mu je otac njegov iz grada koji se zove Neva donosio mu hranu, tako da kažemo, donosio mu hranu koju je on jeo. I subhanallah bio čovjek bogobojazan, tako da kažemo, što bi rekli Salim el-Lisan, nikog nije vrijeđio i tako dalje. I u njegovom vremenu živio jedan islamski učenjak koji je vrijeđio imama Nebavija. I tako, na primjer, kad bi odgovarao na imama Nebavija, govorio bi وَقَالَ الْفَلَّاحُ فِي رَوْضَ Kaže, i kaže seljak u svom dijelu Nazivu je imama Nevija seljakom. Zbog čega? Zato što imam Nevija je bio iz Neva. To je mjesto blizu Damaska. govori kaže kao što kaže Talah, kao što kaže seljak, kao što kaže seljak, kao što kaže seljak. Riječ imama Nevija. U subhanala pogledajte. Danas nema kuće da nije čula za imama Nevija. A za ovog, odmah niko živ nije čuo. Kad bi spomenuo njegovo ime, niko ne bi znao. A za imama Nevija, subhanallah, sad čuo. I zato vjernik šta? Uvijek, subhanallah, vodi računa o sebi i ne vrijeđa drugo i normalno dolaze njegovi trag. Zatim druga stvar koju spominje ovdje Imam Gazali rahmetullahi alihi kaže a to je da ako budeš tražio čovjeka bez greške kaže onda znaj da ga nikada nećeš naći. Nego da uvijek svaki čovjek će kod sebe imati neki grešaka. Subhanallah ulama. Najveću učenjaka ubinu. Allah da dešavu dao da su kod sebe šta? Imali neke greške. I zato kao što kaže Abdullah ibn Mubarak Kaže, al mu'minu jatlubu ma'adir, wal munafiku jatlubu lahtarah. Kaže, pravi vjernik, on uvijek traži kod svoje braće opravdanje. Međutim, kaže, dok munafik, kaže, uvijek traži greške svoje braće. A vidi ga, uradio to, vidi ga, što uradio. Subhanallah, na kraju, pogriješio. Veliko bezgriješan sam Allah od poslanika, alaihi salatu wasalam, niko. I zato svaki put kad vidiš svog brata muslimana, treba subhanallah da mu nađeš neko opravdanje. I zato ovdje imam Gazali kaže, i zato se kaže traži od tebe da ne gibetiš svojim srcem. Jer kaže ima gibet jezika, a kaže ima gibet, gibet srca. A kaže to je da u svom srcu ne ponižavaš muslimana. I kaže, a to ćeš postići kako? Kaže, zato svaki put kad vidim svog brata u nekoj greški, kaže, nađi mu neko opravdanje. Nađi mu možda da je to mogu tako i tako da učini. Da je to možda učinio radi toga, radi toga, radi toga. Uvijek mu traži opravdanja. Ko što je došlo do mera radi Allah, 70 opravdanja da mu nađeš. Te kaže, onda ako vidiš da je uistinu greška, onda mu to I tako vidimo da su uvijek islamski učenjaci u nama. U ljudi koji su svetili islam iman, da su živjeli draga braćo, sa što su svoje braće uvijek nalazili, nalazili opravdanje. Tako se prenosi Isa, alaihi salam. Jedne prilike da je vidio čovjeka kako krade. Jasno ga vidio, čovjeka da ukro. I kaže Isa, subhanallah, kaže nešto mi vid oslabio. Kaže, oko me počelo da vara. Kaže, počelo da se pričinja kako ljudi kradu. Vidi čovjek kad a? I mislim da kaže lopov kaže, subhanallah, vidio ću. Pričinio vam se, kaže, da ljudi kradu. Samo da bi mu našao opravdanje. A ima isto jedna lijepa priča za imama Nebaviju, koju smo malo prije spomenuli. je prilike imam Nebavi je da obavi namaz. I došao na rijeku da se abdesti. I kada je došao da se abdesti, skinuo svoj turban, svoju ahmediju i stavio je ponovno. I došao lopov, tako da kažemo, i da ukrade to. Međutim, da bi shvatili ovu priču, moram vam ispričati jedan šarijatski propis da ga razumijete. Inače, na primjer, islamski propis kad je u pitanju trgovina, sastoji između ostalog od dva rukna, od dva, da kažem, uslova. A to je el iđabu al kabul. Da ponudiš nešto i da onaj koji kupuje da šta, da to prihvati. Tako, na primjer, Salko hoće meni, hoće ja sa Salki da prodam knjigu. Ja moram reći Salki, Salko, prodajem ti knjigu, on kaže, kupujem od tebe tu knjigu. E, međutim, to je osnova. Međutim, veliki broj islamskih učenjaka kažu ako se te riječi ne spomenu, međutim ako se misli na to da je trgovina u redu. Naprimjer ti dođeš u prodavnicu danas, kažeš dajem jedan hljeb, on sami hljeb ti daš, pa ne nisi rekao prodajem ti, niti ova rekao kupio sam. Međutim u šafijskom mesebu oni su strogi po pitanju toga. I u šafijskom mesebu neispravna je trgovina, osim ako kažeš prodajem ti, on kaže kupio sam. Znači mora to da se, a, to je malo teško sada da se praktikuje. I kod isto tako poklon. Kad hoćeš nekome da pokloniš knjigu, mora da mu kažeš poklanjam ti, a da on kaže prihvatam. Jer kaže, ako ne kaže prihvatam, a uđi, kaže, nije ušao u njegovo vlasništvo i on na neispravan način ima kod sebe, da kažemo, tu stvar. I imam Nelovi, subhanallah, ostavio, tako da kažemo, pored sebe, Ahmediju ostavio onaj, turbanog s I dođe lopovi u kradu. I ima Nelovi ga vidio i za njih. Međutim, subhanallah, kaže imam nevi, subhanallah, sada čovjek ukrade, kazna kod Allaha žele šalim. Kaže, u sebi ja ću to ovaj hedis, nekom bude hedija. I počeo za njim da se bere, he, kad vahabtu ke jaha, kaže, hedisuo sam ti tu Ahmedinu. A on se jedni, kada čuo samo trči, razumiješ. Kaže, nevi, subhanallah, nije rekao da je prihvatio. Trči za njim, he, poklonio sam ti Ahmedinu, reci, prihvatio sam. On se prepo trči, razumiješ. On opet za njim, puno, dao sam ti poklon Ahmedinu, reci, mola, prihvatio sam. On, jedni, razumiješ, ne sva Trči, subhanallah. Pogledajte kako lema, kako ljudi koji su, kako u čije srce ušlo ima, kako nalaze opravdanje kod svoje braće. Šta god da se desi, ono što on nađe neko opravdanje. Pa možda je to učinio radi toga, možda je to učinio. Osim, ali onda kad ga sigurno vidiš da je nešto učinio, kaže, fahmilhu ala sahbinu wa nisjanim amtiru. Kaže Imam Gazali, onda kaže, reci u sebi da je to uradio iz grešnje ili zaborava. Subhanallah, možda učinio neki haram, ti u sebi kažeš, hvala, to je sigurno i zaborava učinio. Ili možda iz neke greške učinio. Ali uvijek tvoje srce treba da ostane čisto prema bratu muslimanu. I zato, draga braću, kažemo, u islamu nema gibeta. U islamu ima nešto što se zove suprotno toj riječi. Ako je tako da kaže, ide na A to je nasiha. Riba i nasiha. Gibet je ugovaranje. A nasiha je šta? To je savjet. I zato Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže, a dinu nasiha. Kaže, vjera je savjet. A ne kaže bida ugovaranje. I zato ako vidiš kod svog brata, da se razilazi i pitanju nekim stvari o tebe. Ako misliš da je na greški, dođeš mu šta i kažeš mu halal, ja bih te posavjetovao, to i to što radiš, učini ga tako i tako. Ili učini ga tako i tako. Ali subhanallah na najljepši način da mu to što učiniš, o tome ćemo posebno govoriti. I zato jedan od temelja ove vjere jeste savjetovanje. I zato kod nas, da kažem u islamskoj nauci, u islamu, imamo jednu nauku koja se zove ilmul džedali wal munazara. Nauka o raspravljanju. To se, na primjer, kad se u nama raspravlja, na koji način da se raspravlja. I tako je naš veliki alim odavde, mestarski Ibrahim Opijač, napisao jedno djelo, Fil almi wal munadara, I ono još uvijek nalazi kao rukopis u arhivu, međutim, voda je došla do njega je počelo djelo da se raspada ovaj i tako dalje. Subhanallah, uvijek, tako da kažemo, zna da ovaj drugi. Međutim, dok opet s druge strane, onaj koji savjetuje, savjetuje ga radi čega? Zato što želi da njegov brat dođe do istine. I ne želi da ga sebi, šta da ga ponizi. Ko što kaže nam šafija, kaže men nesahani fi sir, fakad nesahani. Wa men nesahani fi alanije, fakad fadahani. Kaže, ko me posavjetuje javno, kaže, on me osramotio. A kaže, ko me posavjetuje tajno, on me posavjetuje. I zato ako hoćeš svog brata da misliš nešto, da treba da se popravi po pitanju namaza, po pitanju ovoga, po pitanju ovoga, da bude od onih koji su daleko od hrama, dođeš na lijep način i kažeš, bilo direktno, bilo indirektno, kao što će kasnije imam Gazali objasniti. I zato uvijek, čak i oni koji se razilaze i koji se raspravljaju, uvijek je kod njih, nije da dođu do istine. Znači nije nije tako da kažemo, da dođu da kažu, eh, moje mišljenje ispravno, ti si na neispravno. Nego što govori imam šafija, kaže, qavli sawaba wa Kaže, moje mišljenje ispravno, ali kaže, postoji mogućnost da je pogrešno. A kaže, tvoje mišljenje je pogrešno, ali postoji mogućnost da je islam. I subhanallah, pogledajte na koji način su raspravljali. I zato se prenosi, isto od imama Šafije. Kaže da bi dva učenjaka raspravljali. Ovaj zastupa svoj stav, ovaj zastupa svoj stav i kaže raziđu se, a svaki od njih prihvati mišljenje svog suparnika. Ovaj na primjer tvrdi ovo, ovaj tvrdi ovo. Kasnije obrnu mišljenje. Ovaj prihvati ovo mišljenje, ovaj prihvati. Subhanallah, zbog čega? Zato što su htjeli da dođu do istine. Zato da kažemo što su svoj nefs potpuno, da kažemo, zakopali ispod svoje duše. I zato se ispod, jeli, daleko, znači gdje, do, gdje neće moći da dođe do onoga šta, do onoga što se zove griješenje i tako dalje. I tako, znači treba da postupa jedan musliman prema drugom muslimanu kada je u pitanju šta? Šutnja. Zatim druga stvar koju navodi od jeste kada je u pitanju govor. Pa kaže da svog brata spominješ samo po dobro. I da uvijek svom bratu, tako da kažeš, ukažeš na neku njegovu dobro osobinu. Normalno ne misli se da ga hvališ, jel kakav je kod Allaha, kao što to došlo zabrana u tome hadisu, nego ako vidiš kod njega neku lijepu stvar mu pohvališ, da mu kažeš kako ti je to lijepo, kako ti je, da se raspitivaš o njegovom halu, o njegovom stanju, kako si, imaš li problema, treba li ti pomoći. Da to bude istinski, jer to je ono što se traži od muslimana, da budu braća dobru i Međutim, draga braćo, danas, kada su ljudi ostavili Allahovu uputu, nema ove stvari, nego zato je veze među ljudima što je samo interes i samo dunjalu. S tobom radi, radi interesa. je li tog interesa, nema prijateljstva među vama. Međutim, vjernici su, vjerni, radi čega se voli? Ma ne vole se oni bola zato što se jedan drugom sviđa i po pitanju, nego zato što su vjernici. Zato što ovaj musliman, zato što pada Allahu dželle zato što je brat. I sve što više čini dobri dijela, da kažem, on sve više i više ga voliš. A što čini tako da kažemo, više griha ono u daljini od tebe, ali opet osnova taj ljubavi, jer šta osnova taj ljubavi je prisutna kod I zato Zinul Abidin, Poznati jedan učenjak, poznati božnjak od unuka Hazreti Ali radijallahu ta'ala je došao u jednoj skupini i upitao je, kaže, da li vi, vi braća muslimani koji tvrdite da ste, kaže, da li vi slobodno, kaže, uvlačite ruku jedan drugom, uđe uzmate i ono, i žepa šta hoćete, koliko god hoćete para. Na primjer, da sad ti dođeš nekome i kažeš, gdje ti je kasa, gdje ti je ga, kaže, tamo brat uzmi. I ti dođeš, uzmeš koliko hoćeš. Kaže, radite li vi to? Kaže, Boga mi ne Kaže, nisam da vi nikako braća Niste vi onda braća muslimani koji je ovo koji Allah Đalešanu govori u Kur'anu i sunnetu. Nego šta? Muslimani su šta? Jedno tijelo. Jedna duša, jedno tijelo. Međutim, a, ne smije da dođe do onoga što je razjedinjuje. Pogotovo kad je u pitanju dunjalog i tako dalje. I čak kad je u pitanju a to je jedno. Moja kuća je tvoja kuća, tvoja kuća je moja kuća. Šta god da mi treba, ja sam tu. Međutim, danas, nažalost, nalazimo tu stvar više kod neki koji ne padaju Allahu Đalešanu na seždu, nego neki koji su pali Allahu Đalešanu na seždu. Možda li to zamisliti? Da ima ljudi, kažemo pojedinaca, koji možda ne vjeruju Allah, međutim, onaj moralnim govori po mladanju, međutim, mi koji dolazimo u džamiju, koji tvrdimo da smo muslimani, da smo mu'mini, kod nas vi ćeš svaki vodi na svoju stranu. I ne samo to, dođemo u džamiju pa, i onda odemo tamo, sidimo s onima koji nikako ne dolaze u džamiju da kažemo, vidiš onoga što je došlo, moj ti je moj, nemoj ti njega kao se slušati. Onaj, onaj ti je još gori, ma onaj, onaj je u zabludi, onaj, onaj nikad nije bio na tako govorimo kome? Onim ljudima koji nikada ne padaju Allahu za šanu na sajid. Međutim, šta to znači? Znači da nemamo znanja Kur'ana i sunnata. Znači da šta? Znači da nemamo odgoja islamskog. Jer pored znanja Kur'ana i sunnata treba nam nešto što se zove odgoj. Da odgojimo sebe i da naše duše budu onako kako su to bile prije da kažemo generacije muslimana. Sjetim dalje, Imam Ghazali rahmetullahi alaihi ovdje navodi još tako da kažemo stvari koje je potreban brat, bratu jedna od tih stvari, na primjer ovdje što se meni svidio govor, jeste kaže kada je u pitanju prenošenje znanja. A kaže, to znači, znači ona obaveza muslimana prema muslimanu, kaže jeste da kaže ako imaš, posjeduješ kod sebe znanje. Možemo da kažem, ako hoćeš drugu da mu ukažeš na neke stvari od znanja, obavezan si da to učiniš prema Znači, na primjer, ti znaš, na primjer, hoćeš da postakneš svog brata da uči Allahu Đalešanu Jel tako? Na primjer, Imam Gazali u svom dijelu i je jedna od posebnih poglavlja jeste adab učenja Kur'ana. I to je kod nas prevedeno. I vidimo ovdje kada nam govori Imam Gazali kakav je bio praksa Selefa kada je pita učenje Allahu Đalešanu I vidjet ćemo da niko od njih nije u jednom danju učio manje od deset stranica. Allahu Đalešanu I kažemo, to je jedna od najosnovnijih stvari koje danas vjernik mora da se To je učenje i druženje sa Allahom Đalešanu Jer vallahi vraću, ne može danas čovjek da ostane na pravom putu u ovakvom fitnelu, subhanallah, gdje god kreneš, šta vidiš samo golotin. Gdje god kreneš vidiš ovaj haram, vidiš ovaj haram, vidiš ovaj haram. I ti misliš da je od pameti da ostaneš na pravom putu, a? A da se svaki dan ne družiš Allahom Đalešanu knjigom. A za koju Allah Đalešanu kaže وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَ Kaže svi se čvrsto držite Allahovog mužaka. Znači traži se od nas čvrsto, ali držanje za Allahom, muža. A šta muža? To je Allahova knjiga. To je veza između tebe i tvojeg gospodara. I da ostaneš na pravom putu, a da svaki dan se ne druži sa Allahom knjigu, malo je to nemoguće. Da ti prolaze oni ajete u džennetu, ajete u džahennemu, o ljubav prema Allahu, o primjeru poslanika, ne može vidjeti. I zato svaki mladić obaveza, kao što mu obaveza obavljanje namaza, druženje sa Allahom dželešanu knjigom. Jer ta je knjiga Furqan koja nastavlja istinu od zabluda. I primjera vidiš i hoćeš da ukažeš svom bratu, nekako da kažem važnost druženja sa Allahom dželešanu knjigom mora to da učiniš na jedan najljepši i najblaži način. Pa u tom slučaju mora da budeš blag. I zato, subhanallah, vidimo kako je ulema. Čovjek kad vidi pravu ulemu, vidjet će, subhanallah, koliko su ti ljudi ponizni. Znači, pored toga što mi je Allah Đalešanu dao znanje koje je znao, koje mi je dao, vidiš da, subhanallah, u svom ponašanju kao, da kažemo, običnog čovjeka. Vala, ja sam to vidio na našem šeha Ibn Qadiru. Subhanallah, čovjek je poznavao Buhari i muslima ko što mi poznajemo Fatihu. I da kažemo kutubu sitte. Evo Mustafa imao priliku da ga vidi u danas. Čovjek subhanallah koji je obični, tako da su svi drugi ljudi, prihvata ljude, ovo, ovo i tako dalje. I bilo koga od uleme, kad vidiš, vidiš subhanallah njima kako su ponizni, prema svojim učenicima. Opet se vraćamo na ono poniznost. Pa tako, na primjer, ako budemo nailazili, vidjet ćemo tamo, na primjer, da se spominje da je lijepo da se alimu, pobožnom čovjeku tako poljubi ruka. Znači, to je od stvari koje su pohvalne. Sufjan ibn kaže, pohvalno je da poljubiš ruku alimu i pravednom vladaru. Međutim, subhanallah, koliko uleme Kad god hoćeš da im poljubiš ruku, on ti ne da da poljubiš. Ili, na primjer, hoćeš da poljubiš, on ti otme i on poljubi tebe u ruku. Svaki put, subhanallah, ti hoćeš, on tebe poljubi u ruku. Zbog čega? Zato, subhanallah, što je toliko ponizan u sebi, da misli da ti ne zaslužuješ šta? Da on misli, a, da ne na sebe da zaslužuje da mu se ruka poljubi. Nego misli, subhanallah, u sebi, hoće li ja ući u džernak? Jesam li od Allahovi robova sa kojim Allah zadovoljan? Toliko ispustio da, tako da kažem sebi. I zato, subhanallah, ulema ubije u svakom mislu sa Pravo ulema je toliko korizna. I zato, na primjer, čuli ste svi za Saida Nursija, onog velikog turskog alima. Danas mu prevode djela. On je bio, tako da kažemo, osoba koja je digao milijone, milijone turaka na noge. Kad je pitan islam. I ne znam samo koliko puta mu se sudilo, koliko puta bi osuđen na smrt. Međutim, subhanallah, kažem, ako pročita njegovu biografiju, vidjet će da je to nešto posebno i da je bio nevjerovatna inteligencija. Da je za nekoliko dana znao čitavu knjigu, da nauči na pamet i tako dalje. primjer jedna od njegovih čudnijih stvari u njegovom životu je bila da nikada nije od koga nije prihvatao poklon. Koliko god mu čovjek bio blizan i dođemo da mu pokloni poklon, nije htio da prihvati. Izvinio bi se i rekao bi ja ne prihvatam poklon. I između ostalog u jednoj svojoj postanci objašnjava zbog čega ne prihvata poklon. Kaže, pod broj jedan, kaže zato što danas ljudi govore da ulema samo krade tako da kažemo, da ulama uzima na neispravan način i metak i tako dalje, kao što se nalazi i nalazi se. Međutim, ja hoću ljudima da zatvorim sve te puteve, da nikada o meni ništa to ne govore i neće, kaže da prihvatam nije koga pokon. Koliko god bio mali, od koga god da bude. Kaže, druga stvar, kaže, zato što ljudi smatraju mene dobrim čovjekom. I na osnovu toga mi daju poklon. A kaže, vallaha, ja nisam dobar. I kaže, zato mi je haram da uzmem poklon. Kaže, meni je haram da uzmem poklon. Kaže, ljudi me smatraju dobrim, a ja nisam dobar. Subhanallah. nurs. Milijuna muslimana digo. Milijuna muslimana digo. I koliko danas je rašenje njegov džemat i tako dalje. Međutim, subhanallah kaže i citira tu mišljenje jednog pra, šafijskog pravnika da kaže ako čovjek primi poklon zato što ga ljudi misle da je dobar, a on u stvari nije dobar, to mu je haram. To se normalno misle ljude koji su griješnike, tako da kažem vladare, koji se ljudima predstavljaju da su dobro, a vam čine gdje Međutim, ljudi si je to uzeo za sve. kaže, subhanallah, ja u svoju dušu nisam je svoje druženje sa tobom. Pogledajte opet poniznost. I kako vjernik, vjernik, ako hoće da mu nešto, tako da kažemo, da ga posavjetuje ili da mu rekne ili ga nauči, kako na jedan lijep način mu to kaže. Kako na jedan lijep način i tako ponizno. Ovo je bilo prilike jedan dio onoga što smo rekli da ćemo govoriti kada je u pitanju na tumačenje ovog ajeta gdje nam Allah Đalešanu kaže da smo braća. Pa da vidimo kako to naša ulema kaže da treba da budemo. braća, pa inša Allah, da Allah za lašanu nas učini od onih koji su se koristili od ovog govora i da nas učini od iskreni Allahovi vjernika od onih koji su onako kako Allah za lašanu od njih to traži u Kur'anu i sunnetu Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam a kulu qavli hada wa astagfirullah li veliku tastagfiru inša Allah sljedeći ponedljak posle jaci namaza ćemo nastaviti sa našim tefsirom. Barakallahu alaihi wa sallam.